bonae cae malbonae nitratoi. Dum la lastai iaroi, sciencistoi cae nutrologiistoi forte campanias en amas comunicilui por atentigi la generalan publicon pri la dangero engluti la tiel nomataen industrie TROP prilaboritaen nutrajoin. Nome, Ili estas nutrajoi al kiui oni aldonas amason da substanzoi porque ili estu mangeblei pos suficie longa tempo, por eviti rapidan putricion. Tamen tiui aldonitai substanzoi alportas plurain plura in dangeroin alla homa sano, inclusive de risco de cancero. A parte in fase, Tiui medicinistoi atentigas contra la englutado de prilaboritae viandoi de la tipo de colbassoi cae similai. Al tiui viandajoi, oni cutime aldonas grandan quanton da nitratoi, kiui estas dangerai tiu sense. Tamen, kio estas nitratoi? Ien curiosa informo, citiui substansoi povas esti tute sanigai cae ancau malsanigai, depende de la loco kie oni trovas ilin. Ni clarigu, facte nitratoi estas nature productatai en nia corpo, cae estas trovebla in multae naturei nutrajoi, cioin ni mangias cae ec en la trinkebla aquo. Bacterioi en nia corpo nature transformas ilin en nitritoin. Aparte vegetajoi en havas nitratoin, nome prescau octec procentoi de nia ordinara dieto. Nur dec quin procentoi devenas al ni de viandajoi. Folioi kiel spinazzo, lactuco, ruculo cae brasico en havas multe da nitratoi. Ancau beto, celerio, rafano cae alie spitz citiui naturae, planto de venai dietoi cun nitratoi estas tre sanigai. Ili evitas cor in malsanoin cae icton, cae parte protectas contra alta sang Tamen se temas pri nitratoi en industrie prilaboritei viandajoi, la afero estas tute mala. Citiui povas esti dangerai. Ili transformigas en aliaen moleculoin, ciam ili eniras nian corpon, principe en nitrogeno nitroson. Citiui reagas cum proteinoi productatai dum la digestado, ca estas potenziale cancerigai. En Brituio oni nun tempe consideras la eplezon malpermesi la aldonon de nitratoi al viandajoi, por eviti putrigion. Dum vegetajoi in havanta nitraton essa saniga in male viandajoi in havanta tia in substanzoin pliigas la riscon de cancero en la stomaco cae intesto. Ni zorgu pri nia sano.